Allah'ın eyle, eyle. sadre bir umman olur. Gönlünü hakka bağlasan, içini aşkla dağlasan, gönlünü hakka bağlasan, içini aşkla dağlasan, sular gibi hem çağlasan, canlar sana canan olur. Sular gibi hep çağlasan Canlar sana canan olur Allah canlar sana canan olur Belli visale yaklaşan Sevdası başından aşan Belli visale yaklaşan Sevdası başından aşan Göz Gözyaşları coşup taşan Mevlasına kurban olur Göz Gözyaşları coşup taşan Mevlasına kurban olur Allah Mevlasına kurban olur Men Hayatımı zikreyleyem, hayatımı fikreyleyem, Mevlasını zikreyleyem, hayatımı fikreyleyem, nimetlere şükreyleyen. Dil şehrine sultan olur Nimetlere şükreyleyen Dil şehrine sultan olur Allah dil şehrine sultan olur Aşkın şarabından içen ve Vecdine kendinden geçen Aşkın şarabından içen Vecd ile kendinden geçen Hak ile batılı seçen Hep sözleri bürhan olur Hak ile batılı seçen Hep sözleri bürhan olur Allah hep sözleri sürhan olur İslam onun cananıdır, Kur'an şefaat kanıdır. onun cananıdır, Kur'an şefaat kanıdır peygamberi zişanıdır Alem ona hayran olur Peygamberi zişanıdır Alem ona hayran olur Allah alem ona hayran olur Kalbi ölü olanların, günahla dolanların, kalbi ölü olanların, günahla dolanların, hakkın huzurunda yarın bir ahı bir nefkan olur. Hakkın huzurunda yarın bir ahı bin efkan olur. Allah bir ahı bin efkan olur. Mevlasına kul olmayan, deryayı zikre dalmayan, Mevlasına kul olmayan, deryayı zikre olmayan divana geldiği zaman mamureti viran olur. Divana geldiği zaman mamureti viran olur. Allah mamureti viran Günah işleyen kişi akıt gözünden yaşı Günah işleyen kişi akıt gözünden yaşı Kurtaracaksan başı Tevbeye gel tevbeye Can teninde yar iken etin kanın var iken Can teninde yar iken Etin kanın var iken İman sana yar iken Tevbeye gel tevbeye İman sana yar iken Tevbeye gel tevbeye Tevbe estağfir affet bizi ya Allah Tevbe estağfirullah Affet bizi ya Allah Ölmeden öldür bizi Aklımıza döndür bizi Yarın hak divanında Ağlatma güldür bizi Kefenin dikilmeden Son çilem çekilmeden, kefenin biçilmeden, son çilem çekilmeden, gül suyum serpilmeden, tevbeye gel tevbeye, tevbe estağfirullah, affet bizi ya Allah, tevbe estağfirullah, Affet bizi ya Allah, ölmeden öldür bizi, aklımıza döndür bizi. Yarın hak divanında ağlatma gündür bizi. Sal içinde kalmadan, musallaya varmadan, sal içinde kalmadan, Musallaya varmadan Namazın kılınmadan Tevbeye gel tevbeye Tevbe estağfirullah Affet bizi ya Allah Tevbe estağfirullah Affet bizi ya Allah Ölmeden öldür bizi Aklımıza döndür bizi Yarın hak divanında Ağlatma güldür bizi Kefenin çözülmeden Toprağa gömülmeden Kefenin çözülmeden Toprağa gömülmeden Salkının verilmeden Tevbeye كذبا Arada ağlarsın Gelenler hep yolcu kardeş Niçin gülersin Burada gülersin, gülersin Orada ağlarsın Burada gülersin, gülersin Orada ağlarsın Dokuz tahta yorganında niçin gülersin? Burada gülersin, gülersin, orada ağlarsın. Burada gülersin, gülersin, orada ağlarsın. Penceresiz evler kardeş, nasıl gülersin? Burada gülersin, gülersin, orada ağlarsın. Burada gülersin, gülersin, orada ağlarsın. Yılan çayam seni beni bekler, niçin gülersin? Bu dünya fani, fani, ecdadın hani. fani Ecdadın hani Veren alır tatlı cana Niçin gülersin Arştan uçtun mu uçtun mu Kevser içtin mi uzaktan Uçtun mu uçtun mu Kevsen içtin mi Sıratı geçtin mi Kardeş niçin gülersin Burada gülersin gülersin Orada ağlarsın Burada gülersin gülersin Orada ağlarsın Gidenlerden haber var mı? Niçin gülersin? Azrail canımı gönder ya Rabbim Tevhidi kelamı sen nasip eyle Tevhidi kelamı sen nasip eyle Şaşırtma dilini dönder ya Rabbim Şaşırtma dilini döndür ya Rabbim Ecel şerbetini içu ben kandım Ecel şerbetini Kudreti şamdanlarını yandır ya Rabbim Kudreti şamdanlarını yandır ya Rabbim yaprak yaprak Yeşil mavi kara Ne varsa büyük ufak Der ya Rabbi ya Rabbi Ne varsa büyük ufak Der ya Rabbi ya Rabbi Yer gök zaman ve mekan Dağ taş dere toz duman Çığlık feryat ah aman der ya Rabbi ya Rabbi Çığlık feryat ah aman der ya Rabbi ya Rabbi Çayır çinen ot yonca Lale sündür gül gonca Yerde gezen karınca der ya Rabbi Rabbi ya Rabbi Yerde gezen karıncadır ya Rabbi ya Rabbi Kalp gözünü açıp bak bir an için yok durmak Şu sular ırmak ırmak der ya Rabbi ya Rabbi şu sularım akımak de ya Rabbi ya Rabbi Mahşerde halk ola hayran çok yüzüne olan püryan arşın gölgesinde seyran edenlerden ey La ilahe illallah Bakma dünyanın varına Düşüp daim hak yoluna Beratını sağ eline alanlardan eyle bizi Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi selam verirler birbirlerine Allah onlar selam verirler birbirlerine Allah onlar tesbih almışlar hep ellerine Allah onlar tesbih almışlar hep ellerine Allah ben hu demeyince eylenemem hu Allah demeyince sabredemem hu bir hançer vursalar kalbimi delseler Allah bir hançer vursalar kalbimi delseler Allah şu kalbimde neler var ah bir bilseler Allah şu kalbimde neler var ah bir bilseler Allah şu yalan dünyayı bahşiş verseler Allah şu yalan dünyayı bahşiş verseler Allah ben hu demeyince eylenemem hu, Allah demeyince sabredemem hu bir çeşme yaptırdım mermer taşından Allah bir çeşme yaptırdım Mermer taşından Allah suyunu akıttım gözüm yaşından Allah suyunu akıttım gözüm yaşından Allah hiç fayda görmedim Dünya işinden Allah hiç fayda görmedim Dünya işinden Allah ben hu demeyince Eylememem hu Allah demeyince sabredemem hu Erenlerin piri ويسر أي اليتيم كان Hakka giden yol buldum, dergahına kul oldum. Hakka giden yol buldum, aşkın ile yoruldum. Medet Allah'ım medet, aşkın ile yoruldum. Medet Allah'ım medet, hayt buhanallah ve bihamdi. Subhanallahil azim Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim Cümle derdin devası, dergahında şifası. Cümle derdin devası, dergahında şifası. Sensin veliler şahı Medet Allah'ım medet Sensin veliler şahı Medet Allah'ım medet Hayt Muhanallah ve bihamdi Sübhanallahil azim Sübhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim Arifi billah sensin Mevla'ya hasıl sensin Arifi billah sensin Mevla'ya hasıl sensin Hasta kalbe şifasın Medet Allah'ım medet Hasta kalbe şifasın Medet Allah'ım medet Hay Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim Tut elimden al beni, doğru rahe sal beni. Tut elimden al beni, doğru rahe sal beni. Taştan taşa çal beni, medet Allah'ım medet. Taştan taşa çal beni, مدد الله المدد هاي سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم Aşıkların rehberi, hasta kalbin melhemi. Aşıkların rehberi, hasta kalbin melhemi. İnsanın örneği, medet Allah'ım medet. İnsanın örneği, مدد اللهم لك هاي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم adım adım ileri bu alemden içeri on sekiz bin alemi gördüm bir dal içinde. شامش لا ben dost ile birleştim Buldum bir dağ içinde yahut La ilahe illahu kalpten büyük karar adam perde Hakkı zikret her yerde La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Bu bir ihsanı haktır Kalp seni yanıklı feryattır Hem nefisle cihattır Hakkı zikret her yerde La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Kalpten pası pak eyler Siyah yüzü ak eyler, gönlü ferah lak eyler, Hakkı zikret her yerde. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Fena huylardan sakın, İslam adabı sakın, Kemal bulsun ahlakın, Hakkı zikret her La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Tevbe edip günaha, Yalvar ulu Allah'a Tertemiz çık sabaha Hakkı zikret her yerde La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Cennette cemalinden Allah bizi de mahrum eyleme Allah kulunu da mahzun eyleme Allah ben gileyim şaşkına Allah bağırza yanık düşküne Allah nur mu aşkına Allah Bizi de mahrum eyleme Allah Kulunu da mahzun eyleme Allah Hak hak diyen aşıklar Allah Diğerleri yanıklar Allah Hak hak diyen aşıklar Allah Diğerleri Seherde uyanıklar Allah Bizi de mahrum eyleme Allah Kulunu da mahzun eyleme Allah Madem ki can sendedir Gerimsin anın için Allah Bin bir ismin has için Allah Bizi de mahrum eyleme Allah Kulunu da mahzun eyleme Allah Ey bizim Allah'ımız Allah İki cihan sultanımız Allah Affeyle günahımız Allah, bizi de mahrum eyleme Allah, kulunu da mahrum eyleme Allah, gül bülbülün harmanı Allah, ver derdime dermanı Allah, gül bülbülün harmanı Allah, Ver derdime dermanı Allah İlk nefeste Kur'an Allah Son nefeste imanı Allah Bizi de mahrum eyleme Allah Kulunu da mahzun eyleme Allah Sevgi taht oldu ezelden bize Sevgi taht oldu ezelden bize Bizde bir türlü, sizde bir türlü Hay hay bizde bir türlü, sizde bir türlü Ağlayan bir gül Gördüğünüzde ağlayan bir gül Gördüğünüzde sizde bir türlü Bizde bir türlü Hay hay sizde bir türlü Bizde bir türlü Donandı dallar Bahar olunca donandı dallar Bahar olunca gölgem kayboldu Gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu Gönlüm dolunca Güzeli görmek boynu doyunca boylu boyunca Sizde bir türlü, bizde bir türlü Hay hay sizde bir türlü, bizde bir türlü Terk eyledik biz hem masivayı terk eyledik biz hem masivayı İhtiyar ettik aşkı sevdayı Ah ihtiyar ettik aşkı sevdayı Seyir eylemek günahı ayı Seyir eylemek güneşi ayı Sizde bir bir türlü Hay hay sizde bir türlü Bizde bir türlü Aşkın badesi İçtik ezelden Aşkın badesi İçtik ezelden Cananı sevdik biz canı dilden Ah cananı sevdik biz canı dilden Aldık dayandık himmeti birden Aldık dayandık himmeti birden Sizde bir türlü bizde bir türlü Hay hay sizde bir türlü في بيت gözler Aşkınla yananlar Mevla bu fakir ne تلفا